शामी कर्मारती गई शाम लाए हिन मामले नाम लतो शिया बण लाइ गई शाम माई कुलदार बरे काबुले ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਗੈਰਤ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਸੁਖਸਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਦੇਨ ਕਈ ਜਾਦ ਜਿਨ ਸੋਤੇ ਵੇਸ ਵਡਾਇਨੇ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਗਾਏ ਨਗਾਵੇ